pueden dejar de hacer quilombo con la moto, ¿saben lo que le voy a hacer con esos caños de escape que hacen pim, pam, pum, pam, pum? Te lo voy a meter al el norte. este es el remix, doble P, papu. Ey, Lala Oshi, put, put, put. DJ para vos. doña no la escucho bien por el escape, quemando caucho. Voy por el barrio, dando vueltas en un trucho, tiran la mala, lo giles pero no escucho, le doy de bardo, a tu guacho si lo cruzo, medio camuflado, gafachorra y un piluso bien rocho, con el 38, tu gato está más pelado que el chavo del 8, piloteando un poncho, retumban los corchos, los guachos al ritmo y no llegan a 18. Hacía cara de mala. Noche de entierro, yo tengo la pala. Hija de puta moviendo el sabón, nadie te iguala. Dale tiren giles, soy la para de la para. Brrra. Hija de puta moviendo el sabón, nadie te iguala. Tra, tra, tra, pa' que, pa' que tenga. Tra, tra, tra, tra, pa', que tenga. Tra, tra, tra, pa' que, pa' que tenga. Tra, tra, tra. Esto del barrio para el barrio y doña no la escucho bien por el escape. Te mando caucho mucho de rap, a los moños los tengo lavando tapera. rampa, pa, pa, pa, pan, rampa, pa, pan, pan, rampa, pa, pa, pa, que suena, rampa, pa, pa, pa, pan, rampa, pa, rampa, pa, pa, pa, pan, rampa, pa, pam, pam. Tu novia se subió al titán, pidió que le diera pero sin pan, dos polvos y no de jugo tan, la traje de campana pa' darle clan, a 200 por la pana, corte bacán. En el talle M con mi compañero, dando vuelta en el avispero, puesto para recatar más de 6-0, buscamos la bandida, también el hornero, pensamos en factura la sierra Con el gusto de la chipeta y pa' poner IBR. Dándole de bardo los giles que se aterren. Eh, papu, deja ese ruido que viene la doña, ato. Mentira, colgala. Haciendo Willy, llegala. La patente raspala. Pasale por al lado que queden de la cara. O no tenés la culpa si ella se regala. Doña no la escucho bien por el escape. Que mando caucho mucho de rap. A los moños lo tengo lavando tapper. Apuntan con el láser. En pena fuga los Choreando remise, escuchando Apen En un motorcito que suena